Բարև բարեկամներ, օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարն այսօր ներկայացնելու է արգումենտ փաստաբանական գրասենյակի գործունեությունը։ Գրասենյակի հիմնադիրներն են իրավական ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող իրավաբաններ Նարե Գրիգորյանն ու Վաղար Շահաբեկյանը։ Իդեպ, մեկ շաբաթ է ինչ արգումենտ փաստաբանական գրասենյակը գործունեություն է ցավալում։ Ինչ հարցերով քաղաքացիները կարող են դիմել, ինչպիսի ծառայություններ է պատրաստ մատուցել գրասենյակը։ Իմ զրուցակիցը Վաղար Շաղաբեկյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Աղաբեկյան, այսօր ձեզ հյուրընկալել է Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարը։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար եւ շտապեմ ռադիոյն կնդիրներին տեղեկացնել, որ արդեն մեկ շաբաթ է, ինչ մայրաքաղաքում գործում է Argument հաստաբանական գրասենյակը, որի հիմնադիրը դուք եք Բարև ձեր, շնորհակալություն հրավերի համար։ Արգումենտ հաստատանական գրասենյակը հիմնադրել է եւ հաստատել գործունեությունը սկսել է սույն թվականի նոյեմբերի 24-ին։ Հաստատանական գրասենյակի հիմնադիրենք հանդիսանում Նարեկ Գրիգորյանը եւ ես, ձեր խոնարհարան Վաղա Շահաբեկյանը եւ այո հայտ ենք ներկայացրել Արցախում եւ Հայաստանում մեր քաղաքացիների իրավունքների եւ օրինական շահերի պաշտպանության ինչպես արտադրական կարգով այնպես էլ անհրաժեշտության դեպքում դատական կարգով։ Ես գիտեմ, որ պարոն Աղաբեկյան դուք երկարամյա փորձ ունեք այս ոլորտում եւ ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք ունենալ մասնավոր գրասենյակ։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, եւ ես եւ առավել եւս իմ գործընկերը պարոն Գրիգորյանը ունենք երկար տարիների մասնագիտական փորձ պետական տարբեր հիմնարկներում, այդ նաեւ իր ապա համակարգում ունենք երկար տարիների փորձ ինչով է պայմանավորված, որ մենք որոշվել ենք աշխատանքային գործունեությունը ծավալել մասնավոր ոլորտում կամ հաստատանական համայնքի հետ, ինքը կարող ունենալ ես չեմ կարող այս պայմանությամբ պարոն Գրիգորյանի այդպես ասած մոտիվացիան նկարագրել կամ ավելի ճիշտ կնի ինքը եթե ցանկության դեպքում ինքն կնկարագրի դա իմ դեպքում ինքը տարբեր կենցաղային կամ նույնիսկ ինչ որ աշխարհայացքային տարբերություններ պայմանավորված որոշում էր որովհետև որ որոշ ժամանակ որոշակի առողջական խնդիրներով պայմանավորված ես երկար ժամանակ չէի կարողանում պետական համակարգում աշխատել, իսկ հետագայում պետական հարակարգին բնորոշ կամ պետական ծառայությանը բնորոշ, այսպես ասած, ծանոթերվածությունը, լարվածությունը, գործերի քանակը կամ այլ այլ խնդիրներով պայմանավորված ծառայական այսպես ասած, կարգապահության հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջանալու դեպքում օրինակ չգիտեմ առողջական պատճառով գործիչ ներկայանալու չի ժամանակին եւ այլն եւ այլն նման եւ այլ թիներով պայմանավորված հետագայում նոր մասնավոր ոլորտ ուսումնասիրելով եւ կներեք միգուցե պաթոս բարի համար կայ գայթակղվելով հա մասնավոր ոլորտի ունեցած հնարավոր պոտենցիալին հա եւ գիտելիքների զարգացման տեսանկյունից եւ իմ փորձը ճիշտ կիրառելու տեսանկյունից ինչու՞ չէ նաեւ անձնական ինչ-որ ինչ-որ նպատակների հասնելու տեսանկյունից գարթակղել եմ մասնավոր ոլորտը եւ կոնկրետ ես այդ նպատակով որոշեցի անցնել մասնավոր ոլորտ, իսկ պարոն Գրիգորյանի հետ համագործակցությունը պայմանավորված է նրանով, որ երկար տարիներ ճանաչում եմ նրան ինքը եղել է իմ վերադասը նրա անձնական մասնագիտական ոլորտների մասին ունեմ շատ պատկերացումներ, ինչ որ ինչ որ իմաստով նույնիսկ ոչ թե ինչ որ իմաստով, այլ ուղղակիորեն ես ես նրանից շատ բաներ սովորել ծառայության ընթացքում եւ կարծում եմ, որ մեր հետագա համագործակցությունը օգուտ է բերելու ինչպես մեզ յուրաքանչյուրիս, այնպես էլ հանրության ներկայացուցիչներին, ովքեր կկամենան համագործակցել մեզ հետ իրենց իրավունքների եւ շահերի պաշտպանության տեսանկյունից։ Պարոն Ղավեգյան, ձեր Facebook-յան էջից տեղեկացանք, որ Գրասենյակը 44 օրյա պատերազմի ընթացքում զոհված անձանց ընտանիքի անդամներին տրամադրում է անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն եւ ծառայություն։ Այո, կարծում եմ բնականում որոշումներ, տրամաբանական որոշումներ, որովհետև ցանկացած լինի դա ձեռնակատիրական գործունեություն կամ որևէ այլ եկամուտներով գործունեություն, ինքը նաև զուգահեռ երկրին ենթադրում է հանրային կամ քաղաքացիական պատասխանատվություն։ Եվ եթե օրինակ կոնկրետ իմ դեպքում ասում, եթե ինչ-որ X պատճառներով ես հիմա չեմ ուզում, հա, ձեր ստանանաբերների մասնական խնդիրներով, բայց ինչ-որ X պատճառներով ես պատերազմի անմիջական մասնակցություն չեմ ունեցել, ապա հանրային պատասխանատվությունը ենթադրում է, որ կոնկրետ ես պետք է ինչ որ չափով փորձեմ աջակցել այն մարդկանց կամ օգնություն տրամադրել այն մարդկանց եւ այդ մարդկանց ընտանիքի անդամներին, ովքեր ամենակիթանքն են զոհաբերել պետության եւ հանրության բնականոն գործունեության համար, կարծում եմ նաեւ ինձ հետ համակարծիք է նաեւ պարոն Գրիգորյանը եւ ընդհանուր նույնիսկ երկար քննարկումներ չտեղի ունեցել, միանգամից առաջարկ հնչել է բանկավարանի կողմից, բնականաբար ես էլ համաձայնվել եմ ու նույնիսկ երկար քննարկում տեղի չունեցավ, միասին կայացած որոշում ենք կայացրել։ Իդեպ խոսեցինք 44-օրյա պատերազմից, օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարը լուսաբանելիս ականատես եղա մի դեպքի, բազմաթիվ քաղաքացիներ հենց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում բախվել են տարբեր խնդիրների հետ եւ ազատվել են աշխատանքից, կոնկրետ դիմել են ձեզ այդ հարցով Այս պահի դրությամբ, եթե չեմ սխալվում, նման գործեր դերևս գոյություն չունեն։ Նախքան ցանկանալի նշել, որ ինքը կարող է ունենալ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ կապված պետության հա, արժեվ ծառացած խնդիրների, ինչպես բազմից նշել են տարբեր պաշտոնատարանձիկ եւ հանրային գործիչներ, որ Արցախում պատերազմից հետո տեղը ունեցավ սոցիալական ճգնաժամ եւ և ինչ որ առումով նաև պետական համակարգը ինչ որ առումով նաև գտնվում է կոլապսի մեջ, բայց ամեն դեպքում այդ կոլապսը կամ սոցիալական ճգնաժամը պետությանը չի ազատում իր անմիջական պարտավորություններից, անմիջական վերահսողություններից, ինչպես նաև չի ազատում համանդրության ենթարկվելու, այսպես ասած, կանոնին եւ համանդրությամբ երաշխավորված իրավունքների պաշտպանությունը այդ նաև աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությունը պետության արտականություն է հանդիսանում եւ պետությունը իրավունք ունի անհիմն կամ ոչ իրավաչափ որոշումներ կայացնելու ինչպես նշեցի այս բարդությամբ նմանատիպ գործեր մեր վարույթում այսպես ձևակերպում աճ չկա այս բարդությամբ սակայն մենք պատրաստական ենք այդպիսի խնդիրներ ունեցող անձանց աջակցել մեր հնարավորության սահմաններում այսինքն բարձր որակյալ եւ ազնիվ արդար այսպես ասած աջակցություն ցուցաբերել Արոն Աղաբեկյան որպես նորաբաց գրասենյակ արդեն դիմել են ձեզ տարբեր հարցերով քաղաքացիներ։ Այո, կան արդեն մի քանի արդեն հաշվապostներ ունեն տարբեր հարցերով։ Հիմա իհարկե չեմ կարող նաև պայմանավորել փաստաբանական գաղտնիքով, այնպես էլ էթիկայի տեսանյակ, փաստաբանական էթիկայի տեսանկյունից հիմա կոնկրետ գործելու մասին բնականաբար չեմ կարող խոսել, բայց այս բարիդրությամբ իհարկե կան մի շարք հաճախորդներ գործել, որոնց որոնց վերաբերյալ մենք հիմա իհարկե աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում, ինչպես արտադատական, այնպես էլ դատական կարգով։ Այնուամենայնիվ գուցե իրավական տեսանկյունից գաղտնիք է որոշ քաղաքացիների դիմումները կամ ասենք այդ խնդիրները բարձրաձայնելը, բայց պարոն Աղաբեկյան, դուք կարող եք առանձնացնել, ասենք կոնկրետ ինչ հարցերով են դիմում ավելի շատ, որն այսօր խտրահարույց հարց է։ Նայեք, քանի որ մեր գրասենյակը նորաբաց է եւ բնականաբար սկզբնական շրջանում գործերի մեծ ծավալ այս բարդությամբ չկա կան իհարկե գործեր, բայց այնպեսի ցավալ, որը հնարավորություն կտա ձեր ասած, հա, հարցի պատասխանը տալու ինքը ծավալը շատ քիչ է, որովհետեւ միջակայության համար ինքը բավականաչափ տեղեկատվություն չկա, բայց այս բարդության որպեսզի կարողանանք հա միջակայություն անել, որովհետեւ տարբեր գործերի տեսակներ կան, որոնք այս բարդության ընդհանրապես չեն քննում, բայց դա չի նշանակում, որ նա հասարակության մեջ այդ հարցը չի քննարկում։ Եկեք հաշվի առնենք, որ մենք նաև պետական մարմին չենք եւ այսպես ասած քաղաքացին պարտավորված չէ ամեն անգամ իր խնդիրներով գալ մեզ մոտ, հետեւաբար կարող տարբեր բանակ այլ փաստաբանի մոտ գնալ կամ այլ փաստաբանական գրասենյակ գնալ կամ կարող ընդհանրապես որոշել որ իրավունքները ինքնուրույն է պաշտպանելու կամ ընդհանրապես գտնել որ օրինակ այս խախտած իրավունքը ինքը չի ցանկանում հետագային պաշտպանել կամ համակերպվում է այդ մտքի դրա համար մեզ մոտ այս բայդրությամբ հրապարակելու կամ եզրակացություն անելու վիճակագրություն բացակայում է հա որտեղ նույնիսկ ծավալները այդքան չեն գուցե տեսակները այդքան չեն բայց որպես ընդհանուր տեղեկություն կան ինչպես քրական գործի վերաբերյալ վարույթ կա նաև վարչական գործեր, որոնք մի, մի մասը դեռևս արտադատական փուլում է, մի մասը արդեն դատական փուլում է գտնվում։ Խոսեցիք փաստաբանների մասին, իմիջելոց ասեմ, որ Արցախում գործում են 60-ից ավելի փաստաբաններ եւ մրցակցային է բավականին ծեր դաշտ։ Եվ դա շատ լավ է, որովհետեւ եթե նկատել եք մեր տարբեր հրապարակումներին, հա, մեր Facebook-յան էջում մենք բազմից նշում ենք, որ ձեր իրավունքների պաշտպանությունը վստահ է պրոֆեսիոնալ հաստատաններին եւ և այս պնդումը պայմանավորված է մի մի քանի ասպեկտներ կամ մի քանի ոլորտներ, որոնց վրա ինքը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ։ Նախ պրեսիոնակ նկատել եք եւ նույնիսկ ստիպված կնեմ կրկնել ԱՄՆ Գերագույն նախկին նախագահ Բերգերի խոսքը, որ շատ հաճախ մարդիկ իրենց իրավունքների պաշտպանությունը վստահելիս ինչ-որ միանձի ապրի անուրջ են դնում, քան օրինակ էլեկտրիկի ընտրության։ Այո։ Եվ շատ հաճախ մարդիկ իրենց իրավունքների պաշտպանությունը կամ վստահում են ոչ պրոֆեսիոնալ իրավաբանին կամ որոշում են, որ կներեք էլ կենցաղային բարերի համար հալավ իրավաբանությունը ինչա, օրենքում գրած է կբռնեմ, կկարդամ, կհասկանամ ինչա, ինքնին կարող եմ իմ իրավունքները պաշտպանել Կարծում եմ, որ նման մոտեցումը իհարկե արդարացված չի, որովհետև ժամանակին պրոֆեսիոնալ մասնագետի կամ որոշակի նույնպես պրոֆեսիոնալ նշանակում, բայց ոչ պրոֆեսիոնալ մասնագետի հրավիրել կամ մասնագետը ընդհանրապես չհրավիրելը ինքը կարող է ավելի թանկ արժանալ մարդու հետագա իրավունքների տեսանկյունից, քան եթե խնայես այդ մասնագետի ընտրության հարցում Իհարկե բարեբախտաբար օրինակ մեզ մոտ փաստաբանական ծառայության գներով չեմ կարծում, որ շարժաբաշխական են, առավել եւս կոնկրետ մենք օրինակ պատրաստ ենք համագործակցելիս հաշվի առնել ինչպես ունագործի բարդությունը, աշխատանքի ծավալը, այնպես էլ հաշվի առնել անձի գույքային դրությունը, սոցիալական կարգավիճակը անձի բնականաբար այդ ամեն ինչը նույնպես հաշվի ենք առնում եւ դին օրինակ նշանակելուց ինչ որ աստղաբաշխական թվեր չենք հասելու, բնականաբար հաշվի ենք առնելու նաեւ անձի գույքային դրությունը։ Ինքը նաեւ ունի հանրային մեծ կարևորություն, եթե անձին շարունակ օրինակ են դիմել օրինակ երմապաստաբանական ծառայությանը, ապա իրավական մշակույթը Արցախում նաև ավելի կզարգանա, ավելի կկայունանա, որովհետև նախ որակյալ փաստաբանները կամ իրավապահանջ, հա, իրավունքի իրենց իրավունքները պաշտպանելու պահանջով քաղաքացիները ստիպում են պետական մարմիններին վարչարության ընթացքում կամ այլ գործունեության ընթացքում լինել ավելի պատասխանատու, հասկանալով, որ իրենց կայացած որոշումը հետագան կարող է բողոքարտվել եւ անվավեր ճանաչվել։ Դրանով զարգանում է նաեւ պետական համակարգն, զարգանում պետական մարմինը մարմիններն են պետական մարմիններն են զարգանում եւ նաեւ շատ կարեւոր խնդիր, որ նաեւ որ նույնպես օրինակ տարբեր պետական պաշտոնատար անձին իրենց խոսքի մեջ նշել են հանրային վստահության խնդիր, հա, օրինակ շատերը նշում են, որ կա պետական մարմինի նկատմամբ հանրային վստահության պակաս, նաև նաև նշում է պաշտոնատար անձինք եւ փաստաբանությունը կարող է լինել, որակյալ փաստաբանությունը կարող է լինել այն գործիքը, որը հանրային վստահություն կբարձրացնի փորձենք բարձաբանել այն, որ պայմանավորված է Հանրային վստահությունը բարձրացնելու տեսանկյունից ինչ որ ինչպես նշեցի, Վարշավա պետական մարմինները վարշավության ընթացքում ավելի պատասխանատու կլինեն որոշումների կայացնելիս, ինքնազարգացման կողմն եւ այլն եւ այլն։ Բացի դրանից քաղաքացիները կհասկանան, որ իրենց իրավունքները կարելի է պաշտպանել իրավական ճանապարհով։ Եթե փաստաբանությունը, փաստաբանական համայնք ունենա հաջողություններ, արդեն քաղաքացիները ստիպված չեն լինելու ինչ որ գաղտագող ճանապարհով կամ այլ ճանապարհով իրենց հարցերը լուծել, որ նաեւ ունեն ծանրաբերում են տարբեր պաշտոնատար անձանց առանձնական խնդրանքներով եւ այլն եւ այլն այն դեպքում երբ որ այդ հարցը կարող է լուծվել իրավական ճանապարհով ինքը նաեւ այդ անվստահությունը եւ այդ ճանապարհներով հարցը լուծելը նաեւ կորպուսով մեծ ռիսկ է պարունակում այդ այդ տեսանկյունից նույնպես եւ անփոփելորս ամեն ինչը ձեր ձեր հարցը կամ ձեր նշումը որ 60-ից ավել իրավապաշտպանական գրասենյակ կա ես ողջունում եմ նշված փաստը ինչքան որ շատ հաստատանական մարմիններ ու միանգամ մրցակցություն ավելի մեծ կլինի, ինչքան մրցակցություն ավելի մեծ կլինի յուրաքանչյուր հաստատանական գրգրասենյակ ինքնակատարելագործվելու, ինքնազարգանալու ուղղված քայլեր կան, հետեւաբար նաև ընդհանուր փաստաբանությունը, Արցախի համայնությունը, նաև Արցախի պետականությունը կխարի այդ փաստից եւ ամփոփելով պարոն Ղաբեկյան, դուք ինչպես եք գնահատում այ առհասարակ մեր համակարգացիների իրավագիտակցության մակարդակը։ Գիտեք, Քանի որ ինձերի տակ այս պայծրության չկան որևէ վիճակագրական տեղեկատվություն, մենք օրինակ ընդհանուր ունենք օրինակ վիճակագրություն, օրինակ կարող ենք ունենալ այդպես վիճակագրություն, քանի թե մեր պետության բնակչության քանի տոկոսը ունի բարձրագույն կրթություն կամ քանի տոկոսը ունի իրականական կրթություն, ուղղակի ես չեմ ուզում որևէ մեկին քարկոծել կամ ինչ-որ մեղադրանքներ հնչեցնել, բայց ամեն դեպքում բոլորս էլ Արցախի բնակիչներին եւ օրինակ որոշակի կասկածներ ունենք հենց այդ կրթության որակի հետ կապված, մի շարք այլ հարցերի հետ կապված կապված մենք որոշակի խնդիրներ ունենք, մակերեսային ինչ-որ գնահատական տալու, ասելու օրինակ համար որնակ աշխատանքի ընթացքում հանդիպել եմ այս տեսակի կամ այլ տեսակի անձանց, քանի որ դուք եք վիճակագրական բնույթի հարցեր եք տալի, աշխատել եմ Արցախի տարբեր շրջաններում, շրջանից շրջանին ունի տարբեր խնդիրներ, տարբեր իրավագիտակցության մակարդակ։ Մի խոսքով եւի ես կդժվարանամ, այո, ընդհանուր ցանկալից մի քիչ ցածր իրավագիտակցության մակարդակ կա, բայց կոնկրետ ինչ որ գնահատական տալու ոչ իրավարժություն ունեմ, ոչ ինչ-որ գիտելիք, ճիշտ ասած, այս բայդրության որպեսզի գնահատեմ ոչ էլ բավականաչափ տեղեկատվություն։ Ամեն դեպքում ձեր նախորդ հարցի անդրադառնալով կապելով այս հարցի հետ, Կարծում եմ, որ փաստաբանական համանքի զարգացումը եւ կատարելագործումը կնպաստի նաեւ այդ խնդրի քաղաքացին երիտասարդության հույսունը նաեւ քաղաքացին երիտասարդության մակարդակի բարձրացմանը։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես ռադիոյն կնդիրներին պիտի ասեմ, երկար ժամանակ է ճանաչում եմ ձեզ եւ չեմ կասկածում, որ բավականին որակյալ գործնայություն է ծավալվելու եւ մաչելիության մասին նույնպես խոսեցինք, որ քաղաքացիների գրպանին այս ասենք հասանելի լինի։ Շնորհավորում եմ, մաղթում եմ բեղուն աշխատանք եւ հուսամ դեռևս ամեն ինչ արժևում է։ Շնորհակալություն, ձեր շատ հաճելի է ձեզ հյուրընկալելը, ձեր աշխատանքի նույնպես լավագույն։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդաշարի հյուրը արգումենտ փաստաբանական գրասենյակի հիմնադիր Վաղար Շաղաբեկյանն էր։ Հետևենք օրենքներին, լինենք իրազեկ, խուսափենք խնդիրներից։